anthrophonus anthropon tis apoktainas hupoton e keinu sungenon ed genomenos de kataton neilon potamon luku auto e pantesantos phobe seis anebe epidendru toe potamoe parakeimenu kai ekei ekryptetot theasamenos de entauza tauza draconta cata autu diai Romenon, he auton eis ton potamon katheken. En detoe potamoe, crocodilos auton catezoe neesato. Ho logos de loi hoti tois enagesi ton antropon, ute ges, ute aeros, ute hudatos toi heion asfales estin.